Šodien konsekrētās dzīves diena, baznīcā šodien svinam arī kunga prezentācijas svētkus, bet turpināsim svinēt arī šīs stundas laikā Pateiksimies konsekrētajām personām, klostermāsām, klosterbrāļiem, mūkiem, mūķenēm. Sveiksim viņus ēterā, tādēļ droši iesaisties ēterā. Noteikti arī tavā ticības dzīves ceļā kādi klosterbrāļi, klostermāsas ir bijuši nozīmīgi, varbūt kādi ir veduši tevi pie ticības, varbūt kādi ir bijuši ticības dzīves piemērs, kas iedvesmo varbūt kāda klostera māsa ir bijusi pirmā katehēte, kas tevi ievadīja ticības ceļā. Tik daudzi un dažādi iemesli, lai priecātos par viņiem, pateiktos un sveiktu viņus viņu svētkos tādējādi, iepriecinot un iedrošinot viņus viņu kalpošanas ceļā, viņu aicinājumu ceļā. Numurs ēterā ir 679 691 131. Savukārt numurs īziņām ir 266 77 272. Mums ir pirmais zvans ēterā, lūdzu, halo! Nu, lai būtu slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts! Marīt, paldies, paldies par šito jauko katekēzi, visu, ko es klausījos un visu, un es gribu sveikt, es steidzos, tāpēc, ka es gribu iet uz katedrāli, uz, uz misiju jāiet, man, man ļoti žēl, ka man jāatstāja radio Marija būt, bet es gribēju, aiz... mēs esam ēterā? Mēs esam ēterā, jā. Es gribu sveikt visus, visus, visus, visus priest, bīskapus un priesterus un, un sevišķi Jelgavas diecētes visus, visus bīskapu un priesterīšus un Uldi Cēsnieku mīļi sveicu un, un visus un savu bijušo akā mūsējo priesterīti gaiti dubult un, un Visiem, visiem, visiem paldies, visiem sirsnīgs, kas um, radio Marija visus pārraida tās mises, kas ir, ko mēs klausamies visu un visiem, lai pateicība viņiem un lai veselība un, un izturība visiem un, un, un visu, visu to labāko viņu svētku dienā sveicu viņus visus, visus. Sirsnīgs paldies jums arī un, joprojām un šeit tāds Jānis līdzās. Māsas arī visas, visas, var sakot, Jā. visus, visus, visus. Visus, kam, mm. kam šodien ir svētki. Un, un pateicība man arī šodien ir svētki. Paldies oh. Dievinam! 82 gadi paliek. Oh. Valentīna, jā, sirsnīgi sveicam jūs tad dzimšanas dienā. Jā, jā. paldies. Man ir dubult svētki ar jums visiem. Svētki līdz ar visiem svētki. Jā, brīnišķīgi. Tad uh, svinam nu, tad kopā ar jums. Nu, mēs gribētu iesmiņu, ja sanāk vispār uz eh, to sargengelīti visiem, lai, lai sargeņģelī sargā visus un lai Dieva viņa ņem savā patvērumā, lai visiem veselība, veselība visiem, arī visiem, kas klausās, arī visiem, lai visiem Sarunāts. visu, visu to labāko. Klausīsimies jūsu izvēlēto dziesmu. Paldies jums par zvanu! Paldies jums arī! my mūs ir sazvanījis, lūdzu, radio Marija. Klausāmies, jūs varat runāt, lūdzu. Jā, laikam mūsu klausītājs nedzird, bet droši var zvanīt vēlreiz. Numurs studijā ir 67969131 un atgādinu, ka šīs stundas laikā jums ir iespēja konsekrētās dzīves dienā sveikt un pateikties pieminēt kādus klosteru brāļus, klosteru māsas, kas īpaši jūsu dzīvē ir bijuši nozīmīgi un svarīgi. Turpināsim svinēt šos svētkus kopā. Atgādināšu, ka numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266 77 272. 266 77 272 savukārt, ja vēlaties studiju sazvanīt un pateikt savu novēlējumu, savu apsveikumu konsekrētajām personām, tad numurs ir 67 969 131. Esam saņēmuši īziņu, Mīļi sveicu visas dominikāņu māsas no Mārupes, bet īpaši māsu Terēzi, kuras balsi bieži dzirdu pa rādio, lai bagātīgas dieva svētības, tā raksta Iveta. Ir zvans ēterā, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es gribu novēlēt stipru veselību e, svētā Alberta e, nu, priesteriem, e, Vitoldam, e, Krišjāņam un arī Jāzepam, lai Dievs viņiem dot veselību, izturību un ilgi kalpot Dieva drūvā. Un arī varu novēlēt visiem pārējiem Latvijas priesteriem. Paldies! Paldies, ka piezvanījāt, lūk, arī pirmais apsveikums kapucīnu tēviem. Jā, tik daudzas dažādas kongregācijas, mums ir gan dominikāņi, mums ir paulīnieši, jezuīti, tik daudz sieviešu kongregāciju un droši, droši iesaistāmies ēterā un uzdāvināsim kaut ko skaistu mūsu konsekrētajām personām. Viņi ir mūsu baznīcas lepnums un dārgums un bagātība. Turpinām svinēt konsekrētās dzīves svētkus arī radio Marija ēterā. Maryjo, niepokalana. Matko głębokiej pokory, przykładzie żywej wiary mistrzyni posłuszeństwa. Nasz wzorze wiernej modlitwy. Maryjo, niepokalana, Maryjo, niepokalana. Bądź pozdrowiona, umiłowana córko przedwiecznego. Maryjo, niepokalana. Bądź pozdrowiona, uwielbiona Matko Syna Bożego. Maryjo, niepokalana. Bądź pozdrowiona, wierna wybranko Ducha Świętego. Maryjo, niepokalana. Niepokalana. Panno umartwienia, uosobienie czystości, dawczyni miłosierdzia, źródło cierpliwości. Maryjo, niepokalana, Maryjo, niepokalana. Zvans ēterā, lūdzu, klausāmies. Es piemirsu pateikt, ka būs laiks viņiem veltīt Alberta baznīcai, e, e, priestariem e, dziesmu Čornaja Madonna. Labi, Čārna Madonna, tad būs nākamais skaņdarbs, kuru mēs atskaņosim ēterā, un paldies par šo ierosinājumu. Paldies. Labrīt. Labrīt. Lai to slavētu Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts šodien Gaitim Dubultam, mūsu bijušajam eh, priestarītiem, 14 gadi kalpošanā, kaut ko smīgu. Jā, labi, no kuras draudzes eh, zvanāt? Eh, viņš bija dobelē, un nu, nu pat tam laikam mums nav vairs. Jā, tā. labi, sveicam arī priesteri Gaiti Dubultu. Jā, paldies. Pal paldies, ka sazvanījāt mūs. Laimīgu dienu. Paldies, tāpat arī jums. Studijas numurs ir 67969131. Šodien sveicam konsekrētās personas, neaizmirstam pateikties it sevišķi tiem, kas mūsu ticības dzīvē ir bijuši īpaši svarīgi. Umiłowana córko przedwiecznego Maryjo, niepokalana, bądź pozdrowiona uwielbiona Matko Syna Bożego. Maryjo, niepokalana, bądź pozdrowiona, wierna wybranko Ducha Świętego. Maryjo, niepokalana, niepokalana. Wobec tego, co zrobiłaś, Amen niech się stanie. Wobec tego, co przeżyłem, Amen, niech się stanie. Wobec tego, co mi czynisz, Maryjo, bądź pozdrowiona. niepokalana. konsekrētās dzīves diena, nu pat izskanēja ansamblis Vox Erēmi, kurā muzicē tēvi paulīnieši, tā kā tēvs Jānis arī šeit līdzās varbūt eh, varat eh, vairāk pastāstīt par šo ansambli Vox Erēmi vai, vai tā tiesa, ka tie ir paulīniešu mūki, kas dzied? Jā, tie visi paulīniešu mūki, Vox Erēmi, jā, um, nu sanāk, kā viņš sanāk tūkuma laikam tūkstnešu balsu, kaut kas tam līdzīgs, jā. Uh, Uh, bet ļoti interesanti tas, ka tie ir visi klēriki, tie ir jaunie mūki, kuri uh, savus talantus attīst. Tur ir gan bungas, gan ģitāra, gan vokāli. Tagad būtībā uh, tā paklausās no iepriekšējiem gadiem, vis, vis tās mūzikas, viņi tagad ir visi ir lieli cilvēki, klostra priekšnieki, uh, vadošos amatos, un, un redzam, ka arī mūzika, laba garīga mūzika palīdz pacelt cilvēku spārnos, Un arī, protams, ne tikai vakserēmi, bet arī ir mums arī Gregoriāņa skola. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda nepatērša, kaut kāda 20 kompaktu diski ir ierakstīti tieši Gregoriāņa dziedājumi visiem laikiem. Teikt. Mēs ļoti pazīstam eņģeļu, eņģeļu misi, piemēram, jā, bet ļoti daudz ir tāds pazīstam svētās misi un ar bišķi nedaudz palielīties, tā, kad es mācījos seminārā, tad man bija, atba, man bija tāds ļoti svarīgs uzdevums – iemūžināt skaistas bildes, fotogrāfijas, kuras pēc tam lika e, Gregorijāņa vai Vaksa Remī tajā, nu, kas ir e, nu, diskā ārpusī. Diska noformējumā. noformējumā jā, jā. tā kā man tur tāds bišķi var palielīt, palielīties, un arī putībā e, Krakavā garīga semināra arī stāv vēl šobaldien ļoti skaistas, unikālas, liela formāta bildes, uh, ko esam iemūžinājis eh, Skauku, arī eh, tas ir nu, sētā bīskapa mocekļu svētvietu rudenī, ziemā, naktī un tā tālāk teikt. Jā. Tā kā nu, skaista pilsēta, iesaku kādreiz, ja kāds nav bijis Krakovā, Polijā, tas ir Dienvidos, tā ir milzīga garīga pilsēta, kurā, ja nemaldos, ir kaut kur vairāk kā 200 eh, mm, baznīcas, uh, Un tur ir vairāk tūkstoši, es nepateikšu precīzi, kaut kādi divi, varbūt pat vairāk tūkstoši konsekrētās personas dzīvo vienā pilsētā. Tā ir milzīga armija. <laughs> Jā. Šodien Radio Marija ēterā līdz pulksten 11. klausītājiem iespēja iesaistīties un izteikt pateicību vai apsveikumu konsekrētajām personām. Tēvs Jāni, ja jau reiz jūs esat studijā, varbūt ir kādas konsekrētās personas šeit Latvijā, kuras jūs īpaši vēlētos šodien sveikt? Nu, e, jā, nu, protams, e, paldies par iespēju tādu radio Mariju. Es gribētu, ne, varbūt negribu nevienu īpaši izcelt, visas kongregācijas, visas ordeņu, brāļu un māsu ir ļoti svarīgi Dievam, un tas, ka jūs esat saņēmuši to paaicinājumu tieši kalpot tieši tajā vietā, tajā kongregācijā vai ordenī, tā ir, tā ir laba lieta. Esiet tur, kur jūs esiet, dariet to, ko protat vislabāk, un lai Dievs un Diemāts svētība, svētā jāzep gādība arī palīdz vēl tālāk nest šo Dievu vārdu cilvēkiem, dziediniet slimos ar lūkšanām, ar savu eh, varbūt labo vārdu teikt, jā, un uh, Ehm, esiet laimīgi, svētie garā. Nu tā. Nākamā dziesma, ko ēterā atskaņosim, būs Čārna Madonna. Klausītāji pasūties šo dziesmu kā sveicienu kapucīnu tēviem svētā Alberta draudzē, bet arī kāda īziņa, kas nu pat ir sasniegusi studiju, skan šādi arī tēvam Jānim, veltiet Čārna Madonna. Uh mhm. -huh. jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś w matczyną jej opiekę oddał się. Bronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe. Gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonna. Dziesma Čārna Madonna izskanēja kā sveiciens Rīgas svētā Alberta draudzē kalpojošajiem kapucīnu tēviem un paulīniešu tēvam Jānim Vīlakam. Savukārt Gunte raksta sveicu Liepājas Dominikāņu tēvus. Paldies viņiem par kalpošanu un lūdzu veltīt viņiem Ligitas kursišas patašas dziesmu Dievmātei. Tā raksta Gunta. Atgādina arī klausītāji, ka tev ir iespēja iesaistīties ēterā un sveikt konsekrētās dzīves dienā tev, mīļas un dārgas konsekrētās personas. Tev pie kājām, manā māte, es nāku. Ievainots, salauzts un skumjš. Tev pie kājām, mana karaliene nāku, lai mīlestība apklāj manas brūces. Tu mana, tu mate, tu brīnišķā, tu patvarums, tu gaisma, tu skaistās mana, tu mate, tu brīnišķa. Tu gaismā, tev pie kājām, mana māte, es nāku. Ievainots, sausts un skumjš. Tev pie kājām, mana karaliene nāku, lai mīlestība apklāj manas brūces. Tu mana, tu mate, tu brīnišķā, tu patvarums, tu gaismā tu skaistā, tu manā. skan veltījums Liepājas Dominikāņu tēviem, un šīs dziesmas pasūtītāja ir klausītāja Gunta, bet šajā brīdī savu kārtu sagaidījusi ēterā ir kāda zvanītāja, lūdzu. Es ļoti īsi, varbūt, lai jūs neaizskavēt, es ļoti pateicos jums par jūsu raidījumu un par un gribu vēlēt visai, visiem priesteriem, bīskapiem, visai garīgai kārtai. Īpaši gribu mūsu prāvestam Andrim Solimam no Lielvārdes vēlēt veselību mm, savas pils mm, Ilmāram Tolstovam, mūsu palīdz bīskapam Andrim Kravalim un visiem, visiem, kuras es varbūt pēc <laughs> uztraukumā nevaru no, lai Dieviņš jūs svētī un stiprina un sargā. Paldies, ka sazvanījāt. Kā jūs sauc, lūdzu? Es esmu Antoniņa no Lielvārdas. Ļoti patīkami, lai Dievs sveitī jums šodien. Jā. Kazakeviču mūsu dekānu laikam aizmirsu. Jā, paldies jums par zvanu. Mums ir vēl kāds zvans ēterā, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es vēlētos šodien apsveikt eh, pirmam kārtam savu garīgo tēvu kur mana taciņa 20 gadu garumā tika ievīta svētās Magdalēnas baznīcā Juriš Kaparu, kā arī desmit gadu garumā svētās Alberta draudzes kapucīnu tēvu Krišāni Dambergu. Un vēl vēlētos pateikties priesterim Ilmāram Tolstovam un Andrejam Mediņam Andriem Metiņam par to, par viņa nenovērtēto, bet ļoti nesautīgo darbu. Un, protams, arī Rādio Marijas direktoram, priesterim Pēterim Skudram. Un lūdzu, un novēlu viņiem, ja es arī esmu satraukusies, un novēlu viņiem stipru, stipru veselību un ilgi, jo ilgi kalpot Dieva drūvā jo mēs bez viņiem būtu bezspēcīgi. Un lūdzu viņiem par godu atskaņot dziesmu priestara dvēsele. Sārunāts un kā jūs lūdzu sauc? Mani sauc Dace no Ziepniekalna. Paldies, Dace, jums par zvanu, un šim sveicienam arī vēlos pievienot dažas īziņas. Ieva raksta sveiciens māsām kalponēm no ķīpselas. Paldies par mīlestību un sirsnību. Kāds cits klausītājs raksta, sirsnīgi sveicu visas konsekrētās personas, visus priesterus, bīskapus, īpaši mūsu dārgo kardinālu Jāni Pujātu, kā arī visus klosterbrāļus un klostermāsas. Lai Dievs svētī, stiprina un vada katru viņa brīnišķīgajā aicinājumā, un lai katrs ir uzticīgs Kristum līdz galam. Василь гостею, ленам, ленам, pacelt sirdī ķeris, kungs tu redzi. Strādā rokas tavās pasaulē par priesterību. nav zvanāt, zvaniet lūdzu vēlreiz uz numuru 679-691-131. 679-691-131. Šī stunda ir jūsu iespēja konsekrētās dzīves dienā apsveikt un pateikties jums mīļiem, dārgiem un svarīgiem konsekrētajiem ļaudīm. turpinām konsekrētās dzīves dienā, 2. februārī sveikt konsekrētos ļaudis, un arī Olga mums raksta, gribu pateikties un sveikt māsas kalpones, īpaši māsu Inesi, Ievu lieta vieti. Gribu pateikties māsām par organizēto Samuēla gadu, kas man bija ļoti svarīgs savā aicinājuma atpazīšanā. Un Olga arī lūdz atskaņot kādu dziesmu no fonda viegli. tu te kā skaisti stādi stādi. Zvans radio Marija ēterā. Lūdzu, klausāmies jūs. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es gribētu šai konsekrēto ordiņu e, dienā apsveikt mūsu franciskāņu sekulāru ordiņa māsas un brāļus visus ar Andrija Ave Marija An Andrija Bočeli izpildījumā. Sārunāts labi, paldies. Kā jūs sauc? Scholastika. Scholastika ļoti patīkami. Tad nākamais skaņdarbs būs jūsu izvēlētājs. Paldies, mīļ, ka piezvanījāt. Paldies, lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs arī jūs svētī. gaismas klāts. Lai skan Andrejā Bočellī dziedātā Šuberta Ave Marija un pievienoja arī īziņas tekstu sveicam Dominika klostermāsas Kuldīgā un Liepājā. Oh. Radio Marija ēterā šajā 2. februārī turpinām sveikt konsekrētās personas viņu svētkos un dodu vārdu klausītājai, lūdzu. Lai sveic, Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Nu, es eh, vēlētos sveikt Daugavas māsas Karmelītes. Paldies viņām par kalpojumu Jelgavas draudzē. Viņas tik daudz tur ieriek savu, savu visu darbu. Un, un arī Paldies māsai Mēnardai par, par raidījumu. Vienkārši un mierīgi. Skaisti. Un vēl prieks jā. man ir redzēt šodien Jāni Vīlaku, Dominikānu priesteri. Um, jo es no 92. gada nebiju redzējuši viņu, mēs kopā sveceļumā gājām kādreiz. à, <laughs> Tā. Jā. Rekā viņš jūs var sveicināt arī atpakaļ joprojām šeit līdzās studijā. Jā, jā mēs gājām sveceļu, un es vēl no Saldus uz Jelgavu, brau, uz, no, tas uz Rīgu autobusu gāja. Un es domāju, kas tas par jaunu skaistu puisi, kas brauc un vienmēr rožu kroņus viņam bija rokā. O, redzi, es iekāpu nākotnē, viņš jau brauca no Saldus tur no tās puses. Aha. Tā kā Aha, es viņu tā pazīstu jau ļoti sen, bet tikai tagad ieraudzīju Jā. <laughs> internetā. Un Emīlija, no kurienes tad kopā esat gājuši svētceļojumā? Mēs no Jelgavas gājām. À, no Jelgavas gājāt. 92. Mm. gadā es gāju, un tad arī vēl sveiciens Jurim Krisūnam, Dominikānu tēvam. Paulīniešu tēvam. Nu, vispār daudz jau tur gāja vēl. Bet, nu, Dievs, paldies viņam par visu. Tā. Jā, paldies jums, Emīlija, ka piezvanījāt. Jā, un vēl kāds zvans ēterā, lūdzu. Uh, labdīt, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts esmu Viktorija. Un pievienodamās visiem sveicieniem, kuri tika nodoti mūsu piestiriem, kas kalpo gan Marijas draudzē, gan bieži ir uzstājušies. Un esmu klausījusies es, bet e, es gribētu speciāli sveicienu nosūtīt māsai Teodorai, kura nesen uzstājās arī Marija, Radio Marija un nosūtīt viņai daudz izturības viņas kalpošanā, kur viņa kalpo grieķu katoļu misijā, tālajos aizkarpatos vai karpatos. Tā ka, ja viņa dzird, es viņai toreiz jau vēlēju daudz spēka un izturības prom tālu no dzimtenes. Tā ka es pievienojos dziesmai, pašlaik nevar iedomāties kādu nu, kuru kāds izvēlēsies. Jā, Paldies. labi sarunāts. Paldies Jā, jums, paldies. Viktorija. Paldies, ka piezvanījāt. Savukārt es no savas puses vēlos arī īpaši pateikties nabadzīgā bērna Jēzus māsām un cevišķi māsai Venerandai, kura bija pirmā ticības mācības skolotāja manā dzīvē, un paldies jums, māsa Veneranda, jūs esat likusi ļoti labus un stiprus pamatus manā dzīvē. Savukārt kāda īziņa skan šādi. Sveicam Marijas bezvainīgā sirds mazo māsu kongregāciju, paldies par kalpojumu un ir pasūtīta arī dziesma Dievmātes godam. Līdzīgi. Zvanītājam, lūdzu. Slavēts mums Jēzus. Mūžīgi mūžam slavēts. Vienas dāmas, vienas dāmas teica, kādam vīram jau atvaidzēs. Malacis Daini, jā. <laughs> Ko šodien sveiksim? Nu, sveiksim blakus sēdošo. Paulīniešu tēvu Jāni, paldies viņam par uh, to, ka viņš bija arī kalpojis uh, eh, Jāzef vīru reko, nu, nevis rekolekcijās, bet konferencēs. Eh, viņš bija mums stāstījis eh, un mācījis, eh, kā vajag pareizi lūgties rožu kroni un, un, un kā bez steigas, jo kādreiz jau, ka it kā brauc liekas, ka jāizdara savus pienākums, tad lūdzās šādi. Es teiktu, Marija, ka šis pienākums ir attiecēs arī uz šiem. Un tev viņš teica, nē, nē, nē, tā devēt, tā devēt, tā laika viss lēnāk un pareizāk. Un paldies par liecībām, kuras bija stāstītas. Mums paldies liels un, un, un bija mums labs tāds pamudinājums, uh, eh, lūkšanas veikt pareizi. Un arī paldies arī Dominikāņu tēviem, jo arī viņi bija man, manā dzīvē konkrēti arī bija palīdzējuši tādu Eh, iecienīt vairāk rožu īpaši savus sēceļojumiem, kas bija iet ar viņiem kopā. Paldies liels! Un, ja būtu iespējams, tad uh, Ligitai Kursišai bija uh, eh, labas, laba dziesma Magnifikat, uh, ko dziedājuši bija uh, priesteri. Būtu labs apsveikums arī konsekrētajiem, kurš bija priesteris Sakovs. Uh, Jačislavs Bagdānovs un vēl kāds tiesēns bija ciedājuši, ieciedājuši to lietu. Jā, labi, Daini, paldies. Šobrīd kaut kur ceļā? Jā, braucu uz Iecavu, bet šodien būs uz Pauli. Uz Kaļķkalni nesanāks, diemžēl. <laughs> paldies, Daini, par zvanu. Stunda ir strauji aizritējusi, tad no Magnificat būs pēdējā dziesma arī šajā stundā, kuru mēs veltīsim pievienojot gan šoferīša Daiņa, novēlējumus un sveicienus, bet nolasīšu arī atlikušās īziņas. Pateicos katrai satiktajai konsekrētajai personai manā dzīvē. Katrs no jums manā sirdī ir ierakstījis savu atspīdumu – Īpaša pateicība māsai Marijai Gudei, kuru satiku mīlēt un piedot rekolekcijās. Sirsnīgi sveic Andra! Lūdzu, nosūtiet milzīgu paldies par sirsnīgu un pacietīgu kalpojumu Karmela māsai Diānai no Luīzes un Viestura. Kāds klausītājs arī pateicas par priestera Antona Smeltera kalpojumu Latvijā. Un arī sveiciens māsai Brigitai no Mirdzes. Diemžēl visas pasūtītās dziesmas mēs nepagūsim atskaņot, bet lai tas nema, nemazina šo mīlestību un sirsnību, kas ir ielikta katrā no šiem skaistajiem apsveikumiem